Eta gaurkoan eh, futbola eta pilota ipatuko ditugu, Pantsika. Hori da, eta gurekin eh, dugu egun andoni idarramendi baionako abijon eh, taldeko eh, jokolaria, atxaldeon zuri. Atxaldeon. Eta laster, etorriko zaiku ere Mikel Funozaz pilotaria, eta behingoan ez eskuskaz mintzatzeko, eskuskaz mintzatzeko, baizik eta xareaz asteburu untan, Euskal Herriko txapelketako finalak izanen baitira, eta Mikel finalean e, hariko zauku, beraz, harikilan sola saldia, xarri bigarren partean minuta batetik bestera jenen da Mikel. Futbola, erran bezala gure emankizunaren abiatzeko, aurten heldua Bayonako abihon Bayone futbol talderat, gurekin beraz Andoni, idajamendi, nungo azira susen, Andoni. Ni ah, bai. endaiakoa. Urbilt zaitez dute. Endaiakoa beraza. Eh? Bai. Endaian bizi sortu dena? Bai, bai, txikitatik bizi zen ez, eta hori, endaiakoa. Et, eta nolaz bai honan, ari, futbolean? Ba, kasu da hori, lagun bat etorri zala bueltan, honea bai hona, eta kasualidadez izei, hasi eta hori, aber, noiz bait, eh, hasiko ginen berri jolasten eta horrela, eta zentzian hori, aukera zeola ara juteko, eta ni frantsesa ikasten nahi nintzen, eta esan zian, bueno, aukera zeola, ba, beraiek igual dira suntua ez zaola askorik, baina igual lana modun, igual lagundu posiriz Aldaketa bat izan da, pentsatzen dut zuretzat, egualdeko talde batzuetan ari izan zira, lehenago? Bai, bai, e, normalen hori, Real sortutako naiz, irunen, eta gero hori, ekipo askotan ibili naiz, eta hori, gipuzko alden behasaini eta gero bilbo alden barakaldon. Zenta, endaiako handuni, baina setasun bat, hala ere, irunen ikastolan, baina eta sortu donostin paperak... E... Bai, jaioz, donostik hau naiz, baina nien noiz izan han bizi. Eta irunen erez. Irunen ez dara, endaian beti. Eta <laughs> zendako joan zinen eh, irunera jokatzera, eta ez endaiara? Ze nik ikastolan hasi nintzen futbolen, Eta ikastolatik azkenen, bori, ba en, pixkiat begiratzu ditu zituzten onako txiki txikik, eta anian izanen eskolan, eskola txekin real eta gero amaik aurtekin hasi nintzen, eta oita iru arte honetan. E, real unionekoak etorri ziren zure ganat, proposatu zizuten, bai, ala? Bai, eskola bat egoten zen, hori ez dakit dona dan hemen, baina ama e, eskola, e, deporte eskolarra bezala, hori kirola eskola egiten da, eta horre dituzte ekipoa bezala, selekzio bezala, mm eta real unionek izitu alden. Ejan duzu, eh, eta bizkaian aritu zarela, megujunago ere uste dut, eta profesional mailana aritu bai, azira. Bai, logroin esen igual ekipo hori esan dena, da logroin esen hori lehenko maian egon zena hain dela urte askotan, eta gero hori teneri ekipo bat ene honitzen, balentzia baitare. Bai. Ena lehen mailan jokatu duzu? Ez, ez, ez. E, ni logroin segunda behar nintzen. Segunda behirugarra mailan? E, bai, hemen ez da horrelakoa, baina bai, e, eh, irugarren maila, segunda bedak hortarte bat den. E, eta maila hortan profesionala deitzen da. Eh? Bai, bai, bai, bai. Bizitzen zara futbolaz. Bai, be, lehenko hain aldatu, asko aldatu egin da, asuntoa, baina leheno e, norlakok maila baten e, jendea, ba, bizitzeko modun ez era horlako lehenengo bai bezala, ba, diru egiteko bezala, baina bizitzeko ondo ematezon. Ja, tenerifen aritu zira, tenerifera joan zira bizitzerat. bai, bai, eh? anu eta egia esan personalki eh, oso oso ondo ze hoita irurtekin etxetik hankanbo joan eta gaina tenifea eta beste bizimodu ba, bizi, baina gero futbol momentuan ba, ezberdina da, jendi ezberdina baita ere, zara, de oituta horrelako jendekin tarla. Ba, esperientziarekin etu gizira beraz bai honarat, esperientzia azkar bat baduzu hor futbolean. Mm, bai, esperiente de xente eta denak ezonak, baina denetatik ikaste da. E, beraz, eh, ze fabi mailean da, eh, maila goragoa edo apalagoa da orai arte jokatu duzun eh, talde eri konparatuz. Ez berdina da, futbola. Hemen nik, ikus, dut e, futbola jolasteko era ez berdina dela, hemen fizikoa iz, fizikakoa handia da. Nik uste igual e, nola kanpotar e, etniako derlako jendia daola eta hori aldatu ditu futbola baitare. A, abai, eh? Jokatzeko bai, moldean. Bai, fizikoki indartxoa odia, e, ba hori, eh, Afrikako eh, jendea daola, e, Marroki ere, eta hori aldatzu fogola, ze, azkenean, pertsona, neiz eta beti izateoa igualak gala, baina fizikoki ez gea igualak. Eta jende asko, horlako jende asko dago, eta fizikoki igo egiten du maila. Baina nik uste, kultura maian, futbola kultura maian, egoalden haundiagoa dala. Mm-hmm. Landuta, gehiago landuta dago. Baina trebeago atxemaititu Baionan, edo aritu zearen beste taldeetan? Zein dira azkajenak? E, eh, fizikoki nik uste maia handia badala hemen, fizikoki. Teknikoki eta taktikoki a, ah, egualden, bai, nik uste. Eta lan maia ere hemen ez bera inoa. da irabazteko, Oa, <laughs> teknikoa ala fizikoa. Hori, jakingo banu, ez nintzen hemen jakingo banu la beti, baina nik uste hori dela ez berintasuna handia. Ja, behaz, um, justuki, diozu beraz, teknikoki aulago direla hemen, adibidez, um, entrenamenduetan, e, somatzen duzu, ikusten duzu, diferentzia? Bai, ni adibidez, e, eh, esanguratxona esango nik e, en egualden, nik jokalari e, definit, pertsona bat ezagutzi diana definitzioko baliake, esango zuen, ba, ni azkarra izango nintzala, hori bat bateko bilatzen duna eta horrela, baina ni honea etorri nahi zenen, nere futbol estilo aldatu barra izan dut baitare, zen nere kondizioak aldatu india, igual hemen ez nahi zen azkarra, baina igual nik ah. daukaten esperintziakin eta jokatzeko erakin, hemen igual beste jokalari tipu bat bihurt, bihurtzen naiz. Hmm, eta hmm. goleatzailea zinen, lehen? Nik banda jolastu ez beti, estremo bezala, eta hemen hasi nintzen estremo bezala, baina jokatzeko erakin ez nintzen nahi beste iristen e, gora. Orduan, entrenadorekin hitz egin genuen, eta berai komentatu nion, ba hori, igual aukera zeola aldatzeko postuz, hitz egin genuen bilok askotan hitz du, komunikazio oso naukego bidon arten, eta komentatu genuen hori, esan nion, ba, igual aukera zeola nik postuz aldatzeko, eta igual hobeto jungo zala, eta kasorea ez aldatu, eta segidan golak sartzen hasi nintzen. Goleatzailea zira orain. Horatzaile ofiziala, abi, bai, hori, hori, emate, hori bai. <laughs> Nola pasatzen da, sasoi astapen hori gainera. Bai. Osongi iduritz, bai. lehenak zarete mementoko. Bai, lehenak era, eta hori, gainea hori, esan, le, esat izutena, kontena, ozera, ez da bakarri futbolan asuntoan, e, persona maian, hori kontena oso, oso talde bona dokego. Lagun talde bat bilakatua bai, bilatzen ari da, bilakatzen bai. ari da. Hain demora gutxin, zaila da lagun, lagunak egiten ari naiz, eta izagutzen ari gera, azkenen ez da ez dare, ez da berdina hortalde bat dena, azkenean gaina irabazten gaude. aurpea ikusiko ditu lehenengo partia galtzen dugunen, horri ikusiko ere bet, er, garenera. Eh, begia zirela zu aurten, eldua besteak eh, taldean ziren, jadanik ezagutzen zuten elkar, edo izan dira beste begi batzu zurekin? Batzuk bai, batzuk bai, bai dira berriak, askotan hori, berriak era eta Batzuk bai geria berriak eta beste batzuk egonda egondakoa dira. Ados. Beraz, eh, eh jaiten aldugu azken urteetan eh, Baiunako taldeak ez duela lorpen hundirikukan, eh, alderantziz, eh gehienetan jausteko ponduan egonda, baina eh, salbatua ere azken mementoan eta ze Fabian gelditu ahal izan da urten, ehan dugu sasoin hori biziki ongi hasi duzuela, zer da aldaketa nundik dator aldaketa hori? nik ikusten dut jendea hori, gogo, osea, ikusten dut jendea ikututa zeola azkeneko demoralditik, baina gertzena gelditu indianak bakarrik ikusten dut esperientziakoak bidiela, beste guzik gaztea dira. Orduan gazteak, ez da, nola ikusiko zuten bere momentun bere egin nahi zutela zen lehenengo ekipora iritsi. Orduan nik ikusten dut, kanpoko jende, jende bai ikustetela gogokin ekipo hando jutea. Ikusten da, afizioa, darla, ikusten da, jendea inguretzen dana, Zeuskala gogoak ja bingoz ekipo goran egotea eta aukera horietan egotea ez egoteko den mauzin salbatzeko ez dela. Mm. Segituko dugu, eh, futbola zitze egiten, baitugu pilotaria gure artean orai, eh, Mikel Funosa, songetu Bai, Hai, eh, eh, futbolean ere urzu trebea zinela, zu gaztetan usia izan zaitut. Bo Boat denak bezala izan gira, baloinan jotzen eta pixkat denetarik. Abihon bai taldea aldea ezagutzen zenuena? Eh, bai, ezagutzen, gero segitzen gutxi, baina bai, ezagutzen bai. Ejan dugu, sasoin biziki eh, aldaketak, aldaketa gaztetasunak egin duela, ejan duzu, eh, talde gaztea. Nik uste ere baitare entrenadore mailan aldatu indela. Nik uste entrenadorekin oso konten gaude denak, egia esan lana oso ondo egiten ari gara. Nor dira entrenatzeile? Eh, Jean-Claude Gay, o sea, Jean-Claude Jean bai. Gay eta beste Vincent. Eh, bai, Eta mm, horiek koesio bat lortu dute taldean? Eh? Bai, egia esan ikuste, lehenengo lortu dena da, e, talde, atarle arloan, jendia, tande sentimendu hori eukitzea. Ez izatea, egia esan, ez da jende jolastu hon, eh, asieratik aldaketa pilo bat egon dira, jokalari asko jolastu dute, jendea hasi dena jolasten derrepente gero aldatu inda, eta hori azkenen nona da ekipontzako, eta ez ekitze sentimentu hori pertsona bat oso garrantzitsua dana, azkenen hori guretzako ba, gaitasun bat izango da. Hala ere badira, batzu, beti ari direnak. Bai, batzuk badaude. bat zira. Bai, ni lehenengo partidan nintzen, hasi? Nintzen, jun. Lehenengo partian horra egon zen asunto bat e, fitxakin ezakit eh, hori limitazioa da honik ezakit askorik, hmm. eta lehenengo partian ez nintzen hasi bueno. Bai, bena, barazo bat bazelako, bestenaz, zu finkoetariko bat zira, gibelean ere, badira, badira jokalari batzu, alare finkoa direnak, normalken ardatzen ari direnak edo. Ba, baina adibidez, gure bi kapitainak, e, Michel Bidegain eta Manu Degul, biak e, kanpoan egon dira, eta ez du, askorik notau, ze azkenen e, emaitzak dira, baina azkenen pixoa okate ekipoan, hori sentitzea. Baina e, eh, ointxe bertan daukagun sentimena da, ikusten duzula edozeinek jolastu ezakela eta ondo egin dezakela. Osa ez dago dudarik horretan. Eh, Fite lortu duzu ala ere talde hori ongi antolatzen zeren. Uztailean etorri zira uste dut edo bai. ze momentutan hasi zira? Bai, uztailean hasi nintzen. Eh, eta partidak hasi bere ala hasi zirezte irabazten, alta postu zaldatu duzue? Bueno, e, demoraldi aurren hor dudak egon zian ze, azkenen jende asko berri zeon eta azkenen ideiak, ni adibidez, hasi nintzenen frantsesa ez, ez dun. Hori zago zen ere ugengo galdera, nola pasatzen da hizkuntzaren alditik? Sufritu egiten da pixea, ze taldean egon nahi duzu, jendeak egin duzu, baina azkenen kanpoan bai, zaude. Bai, bai ez bai, duara zorik, dena, dena euskaraz egiten da? <laughs> Hori nahiko nuke nik baita ere. <laughs> Baina egia esan askorekin, batzuk egite, baina ez dugu egiten, eta nik uste ez daukatela, ba hori, habitua bezala, egunero egitekoa. Ez daukate. Baina jokalariek? jokalarik. Adibidez, nok? Ba, Michel, badaki... Michel Bidegenek badaki, adi, Igual litzen bat, bai, e, igual Jerome Arantzetek badaki ikastolan egin e, ikastolan ez egin dute e, tarteka frantsesa eta bai, euskera. Bai, elebidunean. Bai, elebidunean, hori. Eta Iñaki Klaberik ere badaki, Mika Batistak ere badaki, Pascal Elizaldek ere badaki, baina ez dakite, ez dakit nivel hortan hori, elkar, e, elkarrekin egiteko nivel hortan, ez dakite daukaten, baina bintzan erekin ez dut egin. Nola komunikatzen zu horiekin? Ni frantxez ez, eta e, paskala izaldekin gazteleraz. Zean, e, berarekin hasi nintzen gazteleraz irunen, eta gero oso zaila aldatzea. Baina, paskala izaldek ez daki euskara. Bai, pixkat bai. Bai? Bai, bai. E, esat dizut, hori era hortan ibiltzeko bera ziburuka da, eta hori bera sentimen hori dauke pixka esatu dula, jo, enik eh, eh, neiko nuke horlako, baina ez baduzu egiten, hmm. zaila da. Bai, bai, bai. Eh, horrek nahi du, uh, maila hobetu duzula azkar, trebaitzailea ulertzean garantzitsua da ez, ala ere? Bai, kosta, hori kostatu dintzait, azkenen hasieran imaginazazu, entran hori hitz tarla, eta ni hori arpegi batzuk egin, esaten nahi dan, Baina, eta orai, orai ongi. Bai, ja, ja, bete batzu pasadia. Nik uste duk gaitasun hori bakatela, en, ba hori, azteko izkuntze horla, ingles ez bakit, eta pixkat gaitasun hori bakat. Hala, ez duzu, sekulan egiten eh, gazteleraz, espainolez? E, ekipoan, ekipoan, paskalekin pixkat, baina, bakarrik, bestela, sekulan. bestela sekulan, sekulan, hori horregatik, imaginazua zu, oituta euskera egitea eunero azteleraz, derrepente den aldatzea, izkuntza, ba, kauza, eh, ez dakit, eh, bat kostatu izatea pilo bat eh, jakitea, non ez zen, area, da, eh, frantxezez, sofaz, eta ni, eta ni ezitzen ateatzen, eta emogu burua area, o, eta ezitzen ateatzen, eta neiz eta itz berdin izan, baina gauzaietan hori kostatu egiten da. Eta guen, askotan han behar duzu, eh? Bai, jo, askotan, askotan nahi baino gutxi hau eta, baina... Eh, zenbat gola, xasoi eh, astapenetik? Ba, zei usteat bai ligan zei. Ba, bada ze Fabin ere, ez dakit txapelketako sailkapena, goleatzaile ba. uberenaren saria edo... Egia esan ez askoi interesatzen horre. Bada, bada, bada. bada. Neri ez askoi interesatzen, igual zuei kazetere igual bai horrela kontatu tarla, baina neri gehiago ekipo iraztea, Hori, ze, ekipo sentibena... Erraten dugu ala, ala ere, e, eh, baionaren hobetze hortan, ala ere, andoni daramendik baduela zerbait... E, zerbait ekarri duela, ala ere ezagit. Hori, Baiona, hori ekipo esan marko du. Bai, segitu dugunok, eh? kazetariek eta zalek eta badakigu, azken bost urteetan, Baionak zaila zuela gol bat sartzea bena eh, bat eta huts irazen zuena, bat eta huts irabazen zuen. Ez zuen gol bat sartu, iru gol sartu adidez partidu batean, bazen aspaldi. Eta urten ikusten da. Aurten bada, errestasun bat gola sartzeko. Falta zen goleatzaile bat baionan. Bueno, egia esan, eh, datuak ikusita jende asko gola egiten nahi da. Geratzena, nik igual, bazorte hori eukiet, eh, ekipo gutxit, oza, partio gutxidan, ez nago, hain oituta partio gutxi daude, baina segidan sartu didela, eta gaina hori izan da, kasualidadez ez, postu aldak eta horri egin zenen, baina ni ez dit, asko ipregudatzen, nik gaina, nik uste ekipoa ikello emati dutela eh, joko albon, hori definizio albon, ze azkenen, ikusten dituzten aukerak, gehienak sartin ditut, da horla zaitzen bale maet, jo, eh, onda gongo itzake, baina hasiko naiz paiatzen baitare, orduan beste bat egon baitare hori laguntzeko. E, eh, zen bat entrena egite dituzu astean? Iru. Iru? Iru. Egen nahi baitu? Ah, Asteleena? Bai, aste arte, astezken eta ostirela. E, zen demorakoa? Ba, segura, baina bi, bi ordu uh, inguru horla. Aldatzen dizu, lengo talderi konparatuz? Bai. Gutxiago, bai, ala gehiago? Gutxiago. Gutxiago? Bai, normalen bestetan lau, bost, batzutan doble. Gutxiago eta gutxiago baloinarekin? Ez, hemen dena baloiakin egiten du. Bai. Geratzena... Ez Muskulazioa eta ez da egiten? Hemen ez. ez? Baino, tra, e, eh, lan, bai, baino lan fisikoa desente da. Hemen, bai. han gehiago egite joko albon, posesio albon, ez da, ez berena, eta asko taktikaki eta estrategikoki asko hitz egiten da. Hemen gutxigo eta gero gehiago da lan fisikoa asko. Dana, bal, naiz eta baloiak gineki, baino hemen kaina sartzen da hortan, albortan ez berena da. Beharrezkoak beraz entrenamendu horiek eta erran duzu txapelketetan ere lehen baino partida gutxiago bat dituzu orain bai, ze hori Bintzat ez eukitzea astero partida hori oso ezberdina da ni oitutan hau beti etxean kanpon etxean kanpon etxean kanpon eta hemen astero bat duzu partido bat bai, baina gero kopa dira eta hori bai. aldatu iten du han kopa bakarra da ona da hori errae kopa eta bai. bakarrik lehenengo bigarren eta beste mailako batzu jolaste dute bestela da larun batero handero eta da liga bakarrik, ez da besterik, eta hemen hori da aldatzen dana. Hor, hmm. elduden asteburuan ari zirezte eh, eh, eskualdeko koparen Bai. Akitaniako... Azte buruntan azte eh? jolastu bar dugu, bai. Ez da, hori... Paue ondoa, bai, Nik ez dut ez dut ez <laughs> dut ez zen ez ez <laughs> Baina, bo, ez ezaguna, beraz, untxalaz pasako Bai, egia esan, e, niri galetuko da horre hor, emengo lehen maian, bakarrik handia ez dut ez asko ikio ez dut ez azkenen hori da kultura falta. Lehen mailakoak eraz? Lig batkoak koak eraz? Oh, ostra... Eh, kostatuko zitean denak esatea, eh? lehen bostak? Bai, Paris eta Marsella daudela badakit, baina gero, imagina, han, egualden informazioa, kanpoko informazioa ez dago, eta futbol mailan informazioa da, osea, ez bauzu ETV jartzen, Madrid eta Barça, eta gero pixkat besteko ez dago besterik. Osea, informazio mailan desastre bada. Eta... E egualdean? Egualden, eta etv al modun, ba, e atletik eta erreala. Beste goi ah, talde, dako diozu. Bai, bai, gero ja ez da askoi behiratzen, ez da informazio ez da informazio, da, gehiago, ja, pixka ja behiratuta, ba hori, afizionatu maia bezala, nik uste hor, salmenta bezala behiratzutela, hor salmenta gehiagokena, hori da informazio bat dutena. Hemen ikuste, e, hori, ba, aldizkari hartzen zuta eta denetatik hitz egiten hartzen aldizkari egaldeko bat, o espainiro bai, bat, eta da, De, de, defentsan erramar da, hemen baiona dela goi maila futbolean, guretako. <laughs> ez da, bai. ez, ez, ez, ipar euskal bai. gorena. Ez bai, da, ez da beste, ez da, ez uh, eh, mailak mailakorik, ez bigarra mailakorik, ez lehen mailakorik. Da, zefa bikoak dira angelu eta baiona dira gorenak. Ba, ba, bakit, bakit, mainon, esat dizut, azkenean, zuek bakizue informazio gehiago, adibidez, lehenengo mailan esat dizut, guk naiz eta alboan euki, inoiz ez da hitz egiten Frantziago ligataz, inoiz. inoiz, inoiz. Rubitaz, zero, hemen etortzen ez eta esateate ezakizu, hemen rugby liga eta horla, nik ezin et part, rugbyko partio bat ikusiango inoiz? Ez, ez, ez, ez. Ez da inoiz ikusten. Ordan jende hemen horla giltzea, jo, rugby ez da ikusten. Senditzen duzu, eh, diferentzia bat, hemen ipar euskal egian, eh, futbola palago da, errukbia eh, baino, diferentzia hori bizi duzu, ala? Hori, nahiz, endaian bizita banekin, banekin hemen, hori, ba, rutbia zela, eta afizioa gehiago seitzen zula, baino, hain jolasten egin zela, pentsatzen nun baino gehiago da hola futbola saitze duela eta jende asko ikusten da hori. Ba, aboi, e, eh, abirona saitze duela eta e, jende aldu zaizue partidetarat? Uste dut bauzula segitzaile euskaldun bat partidetarik. Bai, eh, bai bukatzen etortzen da bai, bat etortzen da oso. Bada publikoa, bada publikoa. Gero da gehiago, hasiera nik ikusten hori, ambientea pixa zela ja Nekar bai, jendea nekatuta. Kauzen zuten guztian, ojoan. Bai, ikusten da. Eta behin ikusten da pixia eta pixia etortza ez da askorik, baina netortu ba, hori, guztoko. E, eh, Baiona izan da, goi mailan ere, eh? Frantziako kopan. Galdu duan, itze, eh. Baionak azken, eh, azken bost urte hauetan, eh? dakit orain zenbat joaten den, didi baina berreun? Zakit, zakit zenbat izango den, bai, horti. Un, Baiona bai. nazional zenean, astapenean, bazten jendez, askoz gehiago galdu du hainitz Baionak galtzearekin joan dira. Aina. E, eta preseski bazien gara azkajak, hor eh, frantziako kopan, eh, nahiz gogoratzen susen, mainan eh, Lyon, Bordale, PSG, taldearen ere kontra, kontra ere jokatu zuten, eta galdu zuten finala errietan, lagodenetan. sortzigarenetan. Zortzigarrenetan. <laughs> Ez, ala ere, Bayonak jokatzea, kontra Parc de denboran zen... Izugarria. Izugarria. Eta nik uste ez dakit oraino, ez dakit Michel Bidegen bazen. Bai, bai. aipatzen du adibidez. Gaztea zala, gaztea zala, baina... Ez, ez zuen jokatu, zenta egonez begiratzen, ez zuen jokatu, baina aipatzen du adibidez. Orain baita, asteburuntan baita kopa angelutan eta nior bai. artean, eh, nior da lig big, mailako talde bat, beraz, ala ere, Bada, eta zakit Michel Bidegenek aipatzen du? Ez, komendatu genuen baten, ze kopa jolastu genuen mondamen arsanen kontra, esan zuen, ba, wow, okera hona da, ekipontzako, eta nik menen bada, momentuan Olimpio Lionen kontra jolastu genun, bai. eta aukera ona da, hori, ba, bintzat guretzako, guretzako jokara oso kompetizio polita da. Hmm. Ez Zer behar da frantziako kopan parte hartzeko? Ira behar da txapelketa edo? Ez ez, ira behar dira itzuliak, itzuliak? bat abestaren atzetik, bat dira hor zortzigaren Eta hor zememento dan galdu ditu, Yes. Galdu du, ez ez, galdu du dula bitzuli? Bai, bitzuli lehenengoan, ez zen gizien kontatu, jo, horretan desastre da, zenekin darla oaintxe bertan hau. Ez dut gogoan, baina galdu bai, bai, bai, bai. bai monde mon marzanen eh, galdu ah, ah. Txapelketan eh, ze Fabino osongi eta Frantziako kokopan gaizki. Eh, justo tokatu egon, ekipo bakarra gu bainoan maia handia guazana. Eta kasolea ez, gainea partida osona egin genuen, da, Gero, baiona kopako taldea da, eh? Hala ere, kopan egin ditu ibilbide oso oso politak baionak, eh? Angeluk baino askoz politakoak adibidez. Angeluren kontra, Angelu da eh, multsoko Euskal Terbia izango da, eh? Uztot jokatu bai, behar duzuela. Bai, entzuten ari nahi, ze lan jendea ja, ari da, ja. Bai. Eh, da, alsatzen altsatzen ari da, ariria aipatzen, hori irabazi behar da, hori da? Ez, da, jendea ja komentatzen ari da, derbi haber noiz dan, dan, Lanet komentatzen ari da, eta... E, e, Egu tegian ikusi dut urtar amajean izan bai, bai. itzultzekoa maiatzean. Aipatzen da beraz jadanik. Bai, ah, jendea komentatu indoa, doa, ah, bitz ekipotan ez dut asko komentatu, baina honetan ja, en, jende, baten baino gehiago ja esan dit. Nizko ez duzu angleten kontra, derbia eta... Ezagutze dituzu, bestela ez? Ez dituzu ikusiak e, eh, no? Bai, eh, hori, e, pretemporan partibat jolastuen benen kontra, baina pretemporan azkenen. Baina bestek, bai. Bestek bai zure kideek bai ezagutzen dituzte. Bai, badira ba, jok, bai, jokalarien ez bai, bietan jokatu dutenak. Hiru, daude bultan ah, etorri diala. Eta nik ikuste pizkat pikea badarola. Ah, bueno, pikea otea ona da. Una ah, bintzat gustuko jolasteko du. Zut hmm. lalan orain eh, baiunan luza sari izan dena orain angelun dena, angelu dela badira jokalariak eh, bai, bietan jokatu dutenak. Bai, bai, bai, bai badakit badola ta bakit gaina angleten baionako jende asko daola. Hmm. Eta Anglet, euskaraz, angelu horretan da. Bai, angelu, bueno, niko bai. itutan hau. <laughs> Aituna, angelu ez nago, ituta esatez. <laughs> Ba, don, azteko aipatuko dugu, eh? derbi hori, seguraski deituko zaitugu behitzere, ze, giroa nolakoa izanen den edo ah, bai, tentsiorik bai. baden jakiteko. Beste gai bat, eren egin unera aipatu zurekin, ba, joan den igandean gertakari eh, itxusi bat, edo ilun bat gertatu baita Madrilen, Atletiko de Madrid taldeko jarratzale bat eh, hilda, eh, Deportiboa Akuruñako segitzaileekin izan den bohoka borroka oso gogor batean. Largoita sortzi pertsona eh, zigortuak izan dira. Eta fre bai. bai. frente atletikeko eh, segitzaile taldea, fan club e, delakoa, kanporatua izan da. Ultrak egiten aldira, ultrak dira. Bai, hori da, futbolari gisa, nola bizi dituzu olako gertakariak? Hombre, beti penakin, persona ziltzea futbola inguruko gauza baten, ez da haustoko inoiz. Gertatzeana da hori, ba, nik uste espainial modun, ba, ikusten ari dala ba, gauza asko ez diela ondo egiten ari, eta horrelako... lako Zer da gaizki egiten, zure iduriko, zer da ba, giberean? Ba, zek, hain itzegiten askotan, baina bazek itela hori e, e, korinatik jendea etortzen zala, eta gaina ultrako bi autobusa etortzen zala, bazek egiten, baina zuten asko preparatu eta azkenen... Segurtasun falta orduan. Bai, bai, nik uste, ba, Espainia modun, nik uste nahi da, ba, organizazio modun, falta asko daudela. Galdera bat, Andoni, badu ikusteko futbolarekin? Zagit. Ez, nik ez, ez, dela futbola, baina azkenean, e, eh, zupa daukazu, ardura daukazu baitare. Ah, jende hori uste mali maduzu este jota sartzen, zuk ardura ezo baitare. Zu, zu arizirarik, nor, nortaz arizira, zu futbolaria, zu... E, ez, ba, arduradunak, arduradunak bai, jende arduraduna, presidentea, ezin da, eh, ikusten da. Zentatzo, asko karratu dute, baina, itzordua mandute goizean, partidu baino bi horren lehenago, eh, ez dira torri futbola ikustera, torri dira borrokatzera. Baina ala ere, heldu dira, zale gisa, eldu dira jantziekin, aldu dira lepokoekin, Hombre, nik uste, e, hori, segurtasuna mantetze duten gorputzako taldeek, ah, ba, hor, hor, poliziak, garantzia, poliziak, ba, garantzia handiago daukela, baina astero, persona horiek, e, eh, esteota eta sartzen dira, eta beti ikustea frente atletikoak egon dia, ez dakizen bat urtetan, kantatzen aitortze baleta eibuz, eta ez dute zerrein, eta hori da, behintzat, beta isuna izan barko luke horrek. Ez da, ez gertatu, eta hor presidenteak ez du inoiz ez esan. Gertzen, grupo horiek, azkenen irabiltze dutela fugola hori egia da baita baina futbolak ez du ez egiten grupo horiek kentzeko. Eta orduan ardura badauka ere futbolak. Bada pasibitate bezalako bat eh, zale horien zaleak ditzen alba dira, zale hori bai. buruz? Bai, pasibitate totala. Ni uste eta leku guzitan gaina ez da bakarri Espainian gertatzen. Eta nik uste hori... Baina aski regularki etortzen dira olako gertakizunak eh, atletikeko jokolaria ere izan zen, edo gehalakoa. Aitor Zabaleta. Aitor Zabaleta. Nola amasi e, Nola espikatzen da ez dela gehiago neugerik hartzen? utzi behar da? Ez ez, onik uste moztu imar dela ja. E, eta jokolariek salatzen dute hori? Nik uste jende askok erabili dura beraien alde azkenen zu ba horlako grupoa bakizu, esteo etortzea jolastea beste ekipu batek, eta igual pixkat, ba, beldurtu bezala, eta e, e, erabilite egin dute. Iduritzen zait, ez, dira, ez, ez dute hitz egiten, ez dute salatzen. Ba, nik uste, nik nere buruz hitz egitea, nire talde asko ahondilekin ez zaitea ba, gustatzen hitz egitea, eta nire buruz, nik nere parte ez egitea, horrelako grupeik bat ere gustatzen. Azkenen biolintzea, biolintzea kanpoan egon bar da, mm. eta horrelako multzok ez egitea, bat, ere gustatzen. Gauza da, ba hori, bakizu lehenengo maian nolakoa da, azkenen negozioa bada gehiago, eta horrelako jendea egotea batzutan ondo etortzea dela, mainon, gero horrelako gauza galdatzen dienen. Hmm. Ibiliz ziren taldeetan, talde txipietan, eh, bai Euskal Herrian edo Espainian, Espainian lan ere, horrelako giro horik izan da? Mira, ni logroin egon da nintzenen, han zaude bi bitalde, eh, bi eskinetan, gainean logroin esena da zegoen, ze zan ekipoat be, bitartan bezala, bat pixat eskuindarra bezala, ultra bezala, eta besteak ultra eskertiarra bezala. Eta bazer edo grupuak eta horre goti nien kontuz, e, horra pixat... eta futbolariak ze... Gu momentu hortan, gainea ginen maian bezala, gu eh, garantzia askorik ez eta azkenean sale horiek betiko azian, gu askorik ezin genuen egin, baina nik simologia eta dana, hmm. Baina zuek adibidez futbolari gisa, um, nahiago duzu zelaian izatea, zeren txusten gatzen dute, oiu egiten dute, eta parekoa beldurtzen dute, edo... Ni jende alaia jutea nahi dut futbolea, eh, kirol eta bezala. Ez ez horrelako hombre, jendeak pasioak inbibiltza eh, kirola, ondik ikusten dut. Baina ja limite batekin, eta azkenen, ostras, e, nik nire alabaki jute bali maiz futbola, ez de horrelako gauza ikusi nahi, eta azkenen kirola da, spektakuloa da. Eta horreko gauzak, oituta daude, ba, igual gaizki oituta daude, baina nizaitu ondo iruditzen horlako, ba, bueno, beste lekutan asko zeokarrako ikuste dira, baina ez aiton eta horrak horretako daude jendeak ba, dirigitze dutela. Mm. Ba, Frantziako ligako taldeak ez dituzula ezagutzen ja, aitortu diguzulen, bestela, ze gehaltzalea zira edo... Atletik bueno. zalea. Edo atletik <laughs> zalea, iru, i, edo endaiak bat entzat, bitxe eginen du. Ah, behar bai. bada, behar bada. Bueno, ni egia esan... Donostian sortu atzira, horregatik pentsatzen nuen. Edo, ni horlako or, fan... Edo, orain eibak zalea, eh? Ah, eibak. Eibarren launa, osketo, bai. bai. Bada, osasuna ere, eh? bigegen bai, maila. Eh? Osasuna, osasuna... ah, bai, bai, osasuna, jautsi zirenak eta, bai, bai, bai. Bai, bai. Iruñakoak, bai. Ah, bai, bai, bai, osasuna, orain bai, heldu zait, orain. Osasunako izaten altzira ere nebo duzu. Ez, ni egia esan beti, Euskal beti, ba hori, gustatu zaizizkit ikustea eta eta ointxe bertan Eibarrek daukan meritu asko doket eta gusta ikustet Eibar. Baina horlako talde bat ikustea, jo, ekiportako naiz, ba, egia esan azke urtetan Barsako partio gehiena ikusi ditut, oza, ez, ez inte esan ez Barsako hori zaleto naizenik, baina gustatzen zaitek. Ez zira zalea. Horlako zalea morratua ez dara. Baina gustatzen zaik uste eh, atletik ustea, horrelako kontrakoa ez ez zaizki gustatzen ez dut ulertzen. Realeko izatea eta kriston kontrakoa atletik kontra. Lukasko <laughs> ba, eh, Kontra, ba, kontra pixkat bai. kasik behartu azira alde bat hartzea. Ala bat, ala bestea. Bai, eta, eta genela bestearen kontra izan bat zira. Hori ez Ahazoinik <laughs> gabe ere, bai. eh, jokolari bat? Euskal, joko, Euskal jokolari bat zuretzat eredu gajia edo oso ona aurkitzen duzuna? Txikitan nintzenen, ba, netzako egin zuna bere momentuan Julen Guerrero, ne kristona guztetzen Julen Momentu ontan Xabi Preto berdin Erralen bere bizitza oso bere ekipoan gelitzea, ez da, ez da askotan ikusten. Izen bat, uh, urrezko baluinaren ni Messi, hori duda da, beste azai bate gustatzen. <laughs> Beste bi, eh? Ronaldo... Ah, portero ezait, netzako izin da izain inoiz, jokalari Zergatik, ze zuk ekipo bat egitezunen ez da izango inoiz lehenengo harrapateko zuna, ordo horretik oso na izan bardo, izan bardo gauza ba, ez ez dion bat eh, eta netzako nire da. ez, Ezin da izan atezaina munduko gorena. Niretzako, atezainak dauken garrantzia ekipo baten, ah, ez da. Ba, atezaina, bat, bat kentzeko dan, obeduzu goleatzailea kentzea, eta atezaina kentzea, eh? Nik horregatik esatizut, nahiago dut golea sartze dituna, lehenengo arra, a, fitxatu netzako, horregatik dizut, netzako zaila guadak golak egitea, ez zeustea baina. <laughs> Bo. Bo. Bo, olatze ez dela ados ikusi dugu, hortan utziko bai, dugu, bai, eh? bai, bai, bai. eskertza zaitugu, azteko handuri. Ez da joaten, eh, goten da. Eh? Bai, bai, bai, hemen egoiten zira, sarea ezagutzu zu? Gutxi. Gutxi, badakizu zer den. Bai, badakizu zer den. Ez da gutxi, Mikel. Bai, bai, bai, bai, bai. Agitzen hau, agitzen hau. Sare zariko gira zurekin, Mikel, istante. Egoberriko parientzat idearik ez duzu, Zato Arbero ekastola kantoratzen duen Egoberriko merkaturat. Abenduaren zazpian, igandearekin, oizeko amaretarik atxaldeko bostetarat. Izanen da tokiko artesauek eginik apaingarri, jantzi, janari, baita ere etxearen apaintzeko orentzero ezberdinainitz. Baita elkar eta erri bat salmentak. Erosketa demoran Moran haugentzat, olentzero eta subilaren lapujeta majazki biziduna ikusgai, jamekontan edo hiruetan. Bestenez, margo eta eskulantan baita biskotz talo eta edari. Zato egun gozu baten pasatzera, aguero ekastuaren alde. Baigurarok, eletan, itxasua gelan, abenduaren seian. The Lookers, Dick Tracy Lord, Chaioa, Morau eta Benardo. Arratxeko zazpietan, ogitartekoak eta edateko. Kasu tenorez asiko da. Baigura ikastolak antolaturik. Baigura ikastolak Jokoz kanpo saioa segitzen ari zirezte entzuleak eh, Kirola ipaga ibistan dena, lehen eh, futbolai futbola ipatu dugu, andoni inda idagamendi baionako jokalariarekin, eta orain pilota zariko gira Bai, telefono zenbaki bat emaiten dut, ara ere behar ba? Alainan, alainan. Eh, zu... Zenean eh, deitzen albaitu zue, galdera bat bali mahu pausatzeko, andoni ere egin daiteke oraino, 0-bos, 0-bos behatzi, 0-bos behatzi, 0-0-0 bat. Hori bera. Eta xarea, zariko gira zurekilan, eh, Mikel eh, Funosaz, Euskal Herriko txapelketako finalean, baitzaitugu, heldu den larun batean, mm, larun batuntan, Josi López aierzarekin, de aierza, hori da, López de aierza. Olako zerbait. Olako zerbait. <laughs> Josi Lopetegi ongi da, eh? eh? Josi Lopetegi ongi da. Josi Potiolo. Josi Lopetegi. Bai bai, bai, bai, bai. Ados. Bai, ba, Nikola irakurtzen baitut, eh? Ba, gaizki datzi hau zu, bez. Ah, Abai? <laughs> Josi Lopetegi, noiz baitekoak zirezte, ados gira? Hori da. Bai. Ara, eta ardo itarrakeko Bruno Driule eta Joel Zistiagen kontra hariko zirezte. Bai. Eh, Zon bat garen finala zuretzat, Mikel? Zon bat garena. Eh, ez nezake egan. Eh, Hola kota da, ene garena. Mhm. <laughs> Ainitza ibatzen da. Edo isa garena. Bai, ez dakit. Ez dakizu? Hainitz? Ah, Hainitz? Bai, bai. Kasik urte guziz. Kasik urte guziz. Izan da urteik eh, finalik bai, gabe. Izan da, izan da urte bat, izan da urte bat ez, eh, orsuta horretzen gira beti galtzen dugu lari. Urte beltza. <laughs> Urte beltza. Eta, bai, bestela, bai, xantza hori dugu biek, eh, urtut hori enten du, hogei urte leherrekin egiela. Eta, bai, zamartu gu, ala, eskoleriko emezortzi edo emeretzi finala. Beraz, emezortzi edo emeretzi txapel. Ez, ez, Kopak dira? Ez, ez, ez, txapela ez, ez ditugu denak eraman, eh? Azken ez? urteetan egira txapel guziak galtzen, hori? Egia? Bai, bai, bai, bai. Ze pasatzen da? Ba, adina. Ai, ai, ai. <laughs> adina hor dugu, adina hor. Eta bestiak gazte. Uh, eh, aurtengo txapelketa hori nola pasatu da? Aski erreski arribatu zizte finalerat edo... Uh, ez, aski erreski ez, hor, uh, eh, finalerdiertan hor talde bat atxeman dugu. Uh, aurten igo direnak, bigarren mailatik, bigarren mailako txapeldunak ziren. Eta, bon, paperean eh, uste izan egin duen erretxa, ez da sekulan erretxa, baina, bon, ala, paperean bai, baina, bala, trinketean ez da gauza berdina gertatu, nahiz eta azkenean berrogo joita behatzi zi final erdi hori, baina zaitasunekin, zaitasunekin. Sorpresak, eh, iduriz, alpatu duzun partida entzat, me beste ere, eh, sorpresak izan dira horoko orkitxapelketan? Edo... Uh, Sorpresak nola egan, be, oiek Bai, oiek sokezauna izan, eh, izan dira, zenta bukatzen dute, uh, eh, zut, hamar ginela, hamar edo behatzi ginen, eh, multxo bakarrean ginen Hamar, Bai, hori izan behar da, nintzen horret behatzi edo hamar, hamar izango da. Eta, ala, ateratzen dira, beti lau talde, hiru lau talde, bai, ikugu, ara, lau, postuak jokatuko direra lautade hoien artean. Eta, behoiek, ontsa hasi dute txapelketa hori, eta untsa segitu ere, eta azkenan horiek laugarren bukatzen dute. Zodian, hor sorpresa hori hor zen, eta eh, gero denek, eh, bai ginen, bai, ah, ala, sorpresa da bakarrik, eta finala hor denetan, ala, ez kanpo, baina... Ez, ez, ez, laur denetan, horiek eh, finala horrenetan, pitzatzen ginen, ah, ah, azparneko beste ekipak pasako zirela. Eta ez dira pasa, ez dira pasa. Eta beraz, bai, sopresa ona, eta ongi, pixkat behitzeko, bota, maleruzki, noiz baitentzat galdute, baina... Ba, zirkuituan eh, denak ezagutzen ziste aspalditiko. Bai, eh? eh, sobera, sobera. Egia ezan, bai, bai, patzen ginoen hor, bota, sentitzen dut, Ba, ez nazkaz, eta beti plazera hartzen dugu, jostatzen bizten dena, baina... Ba, ezagutzen dituzu eba kotxaren akatsak, ba, bai, bai, bai, bai, bai, bai, hori segur, eta hori tenu, du, beraz, eh, beha dibiez, eh, iten du, hogei urte, azparneko jamuntxoren kontra jokatzen dugula. Jamuntxo borte iru, Jamuntxo borte iru, bai, hogei urte, eta urtean, beraz, esko liga, frantziakoa, badira muntxoko partidak, beraz, beden, lauzpa bospa sei aldiz urtean, erigira bat abestearen kontra, Eta, bueno, erik ustatzen zaitura, orain berriz, uh, nuen mitxa hori, uh, ara, hogei urtu gutxi horekin, eh, hogei beti, ara, egene eta alde guzietan, eta... Motibazio eskasa? Bai, nik, uh, nik niretzat hitz egiten duzakit bestek zer, du, zer dioten, baina, astentzait bai, kostatzen... Horrek, egin nahi du bukera eldu dara? Ebe, bai, etorriko da, eh? Noiz bait, eh? <laughs> Noiz bait etorriko da bukaera hori. Baina, bo, eta gero badira partida batzu, nun eh, te ala berriz eh, ala, motibatzen zaitu, eta are segitu, bai, eta maite, da, maite dut, hori ez da dudaik, ez da kentzen alori, baina, ala, jaten zinuena, ala, ezagutzen gira denak, or, eh, eta hor badira berri batzu, gazteak, plazerrekin etortzen dira horren mailara, eta, ala, egiten du, Ara, hon egiten du. xarearen ah, etorkizuna ipatuko dugu, eh, laster zuekilan. Bon, drioleta ziztiak, ara, ongi ezagutzen dituzu bai, bai, bai, ere. Nola gertatzen da, usaian, nor da nagusitzen? Nor da nagusitzen, be... Horekatua da, edo... Eh, bai, aski horekatua da, eta azken urteetan hor eskolegiko liga horiek dute eramaiten. Uste ah. dut, eh, Merdu iruz pala urte eramaiten dutela eskolegiko liga. Ironka bat duzu hor eh? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, hori segur, bai, bai, bai, bai, bai, eta, bai, bikote ona, hala, ongi juntatzen dira biak, bai, hain zinean tagi belean, horiek ere txipitatik elgarrekin nahi dira, beraz, zigarri untsa ezautzen dira. Eta, bo, nik dutan gauza bakar da, egian plaz, ba, partida edera eginen dugula, galdu irabazi biztu dena beti uh, ah, irabaztea da, ez dute ganen <laughs> ez dela ongi irabaztea. Baina orain, ala, nik daitu da, da ala, plazegar ba, plazerak hartu, naiz eta galdu, gutxinez partida dauna izan bada, ala, aski zait. Bade ala ere favoriturik, egeiten aldea, zuek edo, haiek direla, Ebe, nik erten badut dut, egan dut horiek direla <laughs> favorituak, baina driole bazinu parean eh, egan entzizun alderantzizkoa. Euskalduna, Euskara ba- balin mazakien izango zen parean. Bai, bai, bai, agian entzun, ba, ez du entzun. Entzunen, baina igandean egiten handako zuen. Egan entzun, igandean. Ez, hor haurten, eh, ba, multsoko partidetan eh, partida eraman dugu, eta hoien etxen gainera, eta trinkete aski bizia dute hor aizpeanen, Hor, azken urteetan hoien etxena eginelaik, uh, eh, bo, ba, guretzat sobera fite joiten zen. Hor, berin asko trinketea da, zolak ere zigarri hor rapostu emaiten du, eta gu galdua ginen. Eta horten, uh, eh, ziren biskat galduak, eta beti irten da hor, eh, Joel gai baita eraikitzen. Eta... da. Mm, Emait, bai, bai, bai, eta beti gaiten da, fe, pariatzailek eranen dute, ez dela sekulan pariatu behar, uh, baten gainean, bere etxea eraikitzen duelarik. Eta emaiten zuen hori, eh, ala, unatua, nekatua zela, baina hori zen, uh, eh, mutxo erditsutan bost edo segaren partida zen, artian pasadira hilabete bat erdi, eta hor, finala erdia ikusi dut pixkat, eta maiten du berriz ongi torzen ari dela. <laughs> Etxea finidu. Ez du bukatu, baina bai, ara berdin ari da, barnean hor obrak egiten ez da gehiago kanpoan ari. Be, ez da den aldia entzuten duzala hori, eh, eraikitzen delarik, gaizkiago ari direla, pilotariak? bai, ni beti danik, eta Bai, egina duzu, era ikia duzu. ez, nik, al... ez, ez gaizki zaiteko ez du sekulan ere. Hala Hora hori, nik hori paso egin dut, eh, bankoak erosi dit eh, etxea. E, zuk baduzu, uh, bon, beste gauza bat badala ere, uh, ardoi tarrakeko jokolariak ari direla ere joko garbina. Bai, bai. E, eta batzutan, eta frangotan ere, baituzte partidak xalean, eta joko garbin. Ah, bai, Iegunez, larun bai, bat bai, eta bai, bai, bai. igandean. Eta ezpada egun berdinean uh, jokatzen, ala, dibidez lagontan joko garbian, eta gero uh, sei edo zazpietan xalean. eta horrek, uh, abantaila zuheri emaiten du, edo... Uh, Egan ezake baietz eta nik ere bizi izan dut hori nik joko garbi hau dut. Zenako? Zenako? Zenako sobera zen Fisikoki... Uh, biak, biak egitea bai, bai, edo bai, bai, bai, joko garbia bakarrik? Uh, ba, joko pilota pixkat pizuagoa da eta kostatzen zizautan bukaeran uh, fisikoki uh, asteburuan bi partidak egitea. Ba, sustut entzatzen intzela bi partidak egun berdinean emaitea, zenta azkenean uh, zure aste burua pilotan pasatzen duzu, beraz, bon, familia bat bat dut orain, beraz, eh, ara, sobera eta autoa egin dut uh, eh, saren txegitzea. Tara zu batzuk ere, tipi batzu? Uh, bai, beti gona izo uh, operatua izan nintzen nila iruzpala urte orain, horrezur bat hau txiz zautan, erditsutan, eta geroten ninitisa sartu zizautan, eh, hor ere gelditu hor dez segitu dut, eta beraz pizten denaten ninitisa ez joan, beraz, eh, ara, eta gero zartzeikin, eh, partidatik landa, mindenetan, iruz balau egune rekuperatzeko, pat jadenik beste partida aldu gainetik, bon, ara, Adin kontuak, adin kontuak. <laughs> Ba, bada, adinik orduan, xarean, bada mugabat? Ez, mugaik uh, eh, petsatzut, no, eh, no plazera hartzen deno eh, jamuntxo da. Jamuntxo borte ez, agipte, agien ez nahuen zuten, ez dut zozokiririk <laughs> eganei, baina... Jurokoita bost. e, <laughs> uste dut, berroita asai, berroita zazpi urte ah, bai. dituen, bai, bai, bai, eta hara, hor da tipo, ino, hara, preparatzen da, eta iten du, berak ere urteak, urteak, final sartzen dela, eta finalean ere, beraz, bai, agerik da, bo, hara, trinketean badira bide batzu, hola, taula famatu hori ere hor dugu, pixkat lasaitzeko ere, beraz... Uh, ehm, ben... Zer da sekretua irauteko? Zer da sekretua bai. irauteko? Beti goi mailan. Eh, Beti goi mailan. Uh, zer ganezake, nik txantza azteko, da noiz noizbait elkartean asin eh? eta joko garbian asin nintzen itipitan, eta absolut kiago edo gaztetxotan asin nintzen txarean, Eta hori nituen, eh, helduak ziren gurekin. Eta beraz gero kade eta junior edo mailara iritsita, baginuen parada horiekin entrenatzeko, eta urt urteetan, uh, naiz, ustegunero entrenatzen ginen... Eh, Haundiagoekin. Eta fenderetzat, azteko, segur, uh, ortik pasa dela, dutan maila orain hori esker dela, eta elkarte hortan, ba, ziren eh, denboran, eh, hiru lau lehen mailan ari zirenak, eta egu junior ginen, amazazpiemez hortzi urte, eta hoiekin entrenatzea, ba, simpliki guretzat soragarria zen, eta ikasi, ba, nik hasteko ikasi dut hoiekin, eh, eta janik denboran, ibez, jamuntxo ere horzen lehen mailan ari zena, ikasi dut pira bat. Eta, ala, gero nivela lortzen duzularik, ez zauzu hola desagertzen, Eh, ara, gero bai fisikoki gertatzen aldira, ara, ez futbola mezala, ah, belaunan minartu edo, baina hor da, ikasi duzuna hor duzu zure baitan, beraz, gero fisikoki berri zeldu bazira, ez dut uste galtzen den. Mm. Eta nik asteko santza hori dut, eta ene ustez gira hori ah, lehen mailan. Ba- Egiten de hori, horai, transmisio hori edo elkarrekin, elkarrekin eh, hori... oidura eh, hori badea hori lotura eginen dugu azkenean eh, sarearen bai, eh, bai, bai, etorkizunari. etorkizunarekin. E, Azparneko badut, e, eraz guen trenatu ginen, e, bagero, nik hori ukan dut, eta gero hasi naiz beraz lehen mailan sartzen, eta gero haiginen, ba, hainitza egiren, aste bururo, eta gero ege botean ere ari nintzen, gero ukan dut pasabeat ere, meskiritzen joiten nintzen, <laughs> boskiroletan hor parte hartzera, gertatzen itzen lau partidurekin eh, aste buruan, eta azkenean eh, entrenamendu teknikoak asteko ez nituen gehiago egiten. Zenta gehiago pasatzen nuen gero astean zeak eh, nire gorputza uzten pausatzen, ez eta entrenatzen. Gehi Zer, gehiago Eta ala, fisikoki uh, le, leher egin dut, leher dut. Eta orain gauza da gazte gutxiago dela, eta hori dibidez aurten junioretan ez da, ez da txapelketarik. Eta penagarria da. Zinez penagarria ikustea Ala, eta horrek kezka ondia sortzen du, zenta, ala, hmm. juniorak, geroa, geroa hor da juniorretan. Doi, doi, aipatu entzin, bai. eh, aipatuko dugu, eh, xarearen eh, geroa, prezeski. Eh, ez dakit eh, pilotan, pilotak eta xareak galdegiten duen ere ondotik eta luzan, luzaz irautzeko, adibidez gabuntxo borteiru bat bezala, galdegiten duen bizi, bizi mm, higiena bat. Horekatu bat, edo, bat. edo adibidez, ekilibratu bat. Edo, futbolak galdegiten duen bezala, ez dakit andoniri ere galdetzen diot, ea, Zaintzen duzu, jatekoa? Jatekoa, ateratzea, alkolak... Eh. Bai, beti, beti, hori... Ona, haintxe bertan, aldatu inda pixiatu, hain entramendu maia jetxin da, bai, momentuan, klaro, sakrifizio asko egin barituzu, ze, astero, zure kuadriako eta jendea ateatzen da, eta zuen ze, partio bidez egi jartzea. Eta azkenan zaindu behar azkenan gero sentitu egiten da. Mm -hmm. Zpaz, esaintzen... Beha da. Bai, bai, bai. Nez eta maia batxuan egon eto goian, nik uste ez bazta zaintzen, gainea futbolen ez da kontaktuko mm. kirol bat dela, eta azkenean hori, lesioak dertzei ganeen, ostras, hor, mm. kostatu ite da. Mikel, zuk ere zaintzen duzu? Bestarik eh, ez duzu iten zuke? Eh, asko. <laughs> Bo, nire futza zaintzen, eh, Orain gutiago gan ezake, baina... Orain gehiago. <laughs> Sakritizio horiek eh, egin ditut gaztetan, uh, bala, ez da hori nuen bakerrik eh, buruan, zain nintzen pilotan, uh, ala, egunero, egunero, gehi aste buruan beraz partidak, eta ala, pasai hori ukan dut, nuen ibiltzen nintzen, uh, ala, oktan bakerrik, eta gero, hartu naiz, bazela beste zerbait ere bizian, eta eta gero, balantza egiten dutarelik, ez dut bat ere dolu, ez dut bat ere dolu, zenta gauza edeirak bizi izan ditut, hori esker, eta, bera, besegitzen dut aste buruetan, bera, plazera, oino, eh, pikin bat gutiago kasu egin ez ere. Bai, bai, bai, bai. E, gero hori da, gero gutiago gira ere, hala futbolean, zonbat diok, gu bat balima gira, horiek egun mila dira, beraz, eh, ez dut uste, konparatzen aldean, eh, eta gero guk dugun txantza gutxiengo hortan, ala ere, badela maila bat arere bada, bada maila, hor lau, ekipetan. Bada az... maila? Bai, bada maila, bada maila. Eh, bai, zinez, uh, uste dut, uh, bai, bai. bai. Bada maila hobea orain lehen baino? Beti zaila da, beti bai, zaila da. Zaila da, uh, ez dakit. Uh, pilotak ere aldatu dira pixka bat, uh, Hala hor, eh, den Morana eh, santza dugu okandugu, bezitan gugei urte, beraz, unko ditugu, uh, gu gazte ginerik zaharren kontrare aritu gira, hor, den moran, gu bagin dituen zagaztita amestoi, eta horiek ziren, eh, hala, hoiek ere, izan adira... Ezin unkituak, horiek, ogoi urte izan dira, Ezin unkituak, hala, eta gero horiek pasa dira, gero hajamuntxo eta jafail ere izan dira, Ah, maila izan da beti eh, gero gut, ekipa gutxirekin izan da Eta pentsatzen altzen adibidez eh, bon, Amesto jo goi urte eh, Lopetegi funustaz goi urte Pentsatzen altzen triolez iztiak izan entzirela ondoko goi urtean dako Baina menturaz ez, dira biatzen Ez dira biatzen uh, alare bai Gero hor hor driolek eh, ez sobera ditu hor eh, fisikoki uh, eh, arazotipi batzu, hor hau txizuen, ba, jaz adibidez Frantziako finalan partida, moziz hori, asieran edo erditsutan, uh, Ziz hori, zerbait hausten du, haintzin nuke urtean ere zerbait ukan zuen, hiru urte nik nuen zerbait hor uh, muskuloan uh, arazo bat nuen. Beraz, horiek pixkat frenatuak izan dira tituluentzat hasteko bi titulu gehiokaiten altzituzten. Gero hor gira beti gu piskatoinokakina azteko, uh, eh, ala, maina erran ezake hamarretaik, eh, ala, zazpi sortzi eramanen dituzte. Entzuten zaitu dalarika, xarea eh, uh, ahiskutsua emaiten du. Eh? bai, bai, zua. Bai, bai, bai, bai, bai, zenta Biziki fisikoa baita? Bai, bai, bai. Pala baino gehiago, mandezaun, edo desberdina da, Benai bauzua, biadura azkarra da azkarra da, eta biztan dena, hartua girelarik abiadurarekin, uh, amor eman nahi, <laughs> bi pilota hori biltzeko, ala, hainitzetan, eh, ala, lujera botatzen gira, hain zinean ere izkin motza joiten erarik bila, bukatzen dute, amaretai behatzi aldiz, muguaren kontra eskuin, mm. Eta, bai, adibidez, berako hola hartu zuen mina finala egunan. Eta josika aintzineko urtean ere, espalda hautsi zuen berdin. Izkin motz bat bila joan zen, eta pam. E, ara, baina, bo. Denbora entzina baitua, uh, eh, xarearen egoera aipatzeko, Mikel, uh, ez dakite egiten aldugun, ez eh, dela pikoan? Ez da pikoan, me, hor, aipatu dugu asteuntan uh, izogein horrekin, meina egan ezake, uh, dila oita magurte ere etzen pikoan, eta maiten du, ala, mantentzen da apalean. Ez, ez piko hortan. baina hor da ala ere eta... Sifre eh, bat zuen maiteko, hor, bai. amak zinezten eh, lehen mailan, edo zirezte, uh, bon, bigarren mailan amdana bat, eh, gehiago, bai, zu? gehiago, bai. Iru garen mailik... Amaika, eh, zain, itzuz gehiago. Amaika. Amaika, ah, bai, bai. Ah, ez, ez, ogoi, ogoi, ogoi, bai, bai. Amaika, gero. Bai, bai. Iru mailaik ez da, eta gero, tipitzen da, gazteak zazpi, Uh, gaztetxoetan behatzi eta behatzi ere artekoetan. Bai, bai, hori jausten da. Eta, eta begiratzen duzu harik ere nungo taldeak diren, batasun asun dira. Eh? Bai, bai, bai. bai. Noiz baitetik bi edo iru talde. Bai, bai, bai. Eh? zer da, da elkarteetan, tipo bat agertu da egun batez, ala, xare amaite zuen, bera asida sare egiten, bildu ditu eskolatik landa bizpairu aur, eta tipo horrek usten duelarik, Bukatzen da. Bukatzen da. Eta ez da, dira, eskuska beti aipatzen baita, ba, bada hori eskuska denak gure izan egira eh, ikastolan eginen eskuz, eh, nintzen nisarearekin etortzen eskuza eginen, bada multxo hori biltzen dute egeskiago, gero guri da, ala, sare jokolari horiek atxikitzea eta berdin, eh, eskuko jokolariek ere, eskuko minak baituzte ere tarteka, Piskat, hori uh, ere litzateke Hala, behen sehatu esarea bortxaz, baina hartu pala bat, hartu, hartu beste zerbait, eh, eh, segitzeko, segitzeko. Instituzioak eta instituzioak gaituen da, liga eta zerakuntzak, ez dutela inbeste e, eh, beren lana egiten sarea garatzeko bementuan? Ba, nire ustez hori argita garbi, eh? Aldatu dira hori lendakariak, aldaketa ez duzu senditu? Ez, egia erran, ez, ez dut ditu, eta... Bon, Bai, ez naiz, e, hasiko oso ta... Eh, ez naiz, ez nuke ea mitzatu nahi, zenta gero nire kontraitzuliko da, beti bezala. Gure artean ez, bai. oiek, ara, oien lana da, xantza dute, hortai bizi dira, idanik, bizi dira, Eta ez du emaiten eh, interesa duten, eh, ba hori, esara ipatzen dugu, baina beste entzatere. Hortaik bizi dira, bai, pagatu egin pagatuak dira, estatutik pagatuak dira, boiek ba, gehiudak goi maila, baina goi maila nun... Ah, beraz, zeter, eh, bai, bai, bai, bai eta horietai. Bai, bai, baina federa, federakuntzak dituzte manatzen ala ere eh, tipo horiek. Eta goi maila bat ukaiteko, azpian behar da zerbait. Eta ez zauti duritzen, eh, kezka hori dutenik, eta, eta egun batez, eruriko dira, eruriko dira, eta nik epenik ez dakit, xantza hori ukaitea, hola, augetaz da okupatzea, pepetsatzen dut maite utela, maite dutela, eta etzauti duritzen egiten dutenik. Zer behar dute? Horiek dute bultzatu behar xarea beraz? Xarea eta beste guziak. Eta beste guziak, beste ba, guziak badira. beste modalitateak eh, berdin. Ba. Da, ala, guk lana egiten dugu elkarteetan, baina da, ahemanetan sartzea elkarteko jendeekin, te begira, te, eh, zuk nola dituzu aurrak, eh, ikuste dituzu batzu, bai, biskat, are, ikastaldien bidez, uh, simpleki, dut, badira asteburuak, badira bakantzak, are biltzen ditugu, ara, dono pauletik bi, eta guk segitzen aldugu lanean besteekin ere, eta, eta hoiek gainera, makoen artean lan egisa dute, zenta guk bidaltzen ahaldizkinik hau jo berenak, eta jaenik menperatzen hmm. dutena, eta guk segitzen aldugu lanean, ara, beste eri ikasten oinu. Bon, eh, hola botatzen dut, baina nik pena iduritzen zaut, pena da. Kezkatua zira? Kezkatua? Ez, bat ere. Ez. nahi dut bidea segituko du eta bai, mai... sarea desagertzea. Ez gehiago e, praktikatzea. Ez, ez, eskolegian ez. Ez, ez, ez. Eta egualdean e, ez da egiten, ipajaldean da bakarrik. Eh? Bai, me egualdean haidira. dira, eh? Bai, bai, bai, bai, dira, eta horiek ere, ala, bazen multxo bat hori iruran, ba, josi, handik heldu da, nire laguna, eta horre bazen tipo bat. Eh, Mikel Uzkudun hartu zituen, eh, ala, ikastolatik lan da, eta ari ziren, eta, eta montatu zuen tipoak, elkarte bakarra zen, eta bazituen hiru ekipalen mailan. Eta beti horta zintzilik da, tipo bat bai, agertzen zintzilik da. Zintzilik da beti batekin, beti batekin, batekin. Ea ba, eh, zer etorkizun izanen den xarearen zat, eta Mikel uh, Funosa, eta Joshi Lopete giren zat, Etorkizun gutxi guretzatu bai. <laughs> Bezet, ez da hori <laughs> gaiten. Urbilean, baduzu larun bat eh, untan, sei ontan. Gantxiki trinketean senperen. Bai, Ara, kuraia hona eta milesker, unarat etorritik, milesker, andoni, zuri ere. Hey. Eta, ea, nola pasatzen den uh, txapelketa hori, ondoko egunetan, angeluko, angelurekin derbia izanen denean ere, behitz, aipamena eginen dugu zurekilan, Mi esker holat. Mi esker, eta bururatzen dugu kirolitzorduekin. Abai, ah, egia. baduzu. <laughs> Zer proposatzen diguzu haste buruntan. Ebe, kasik uh, usaiako agengenizake, eh? ostira luntan, bera soiak zitegitako berri ondotik kirole mankizuna, larun bat eta igande untan pilota bina eskuska, mm ipatuko